kulturaren ministerioa, zure eskuinean zure konsei deta, eta eskerren eh, konsei konstituzionala. Eta zira podere, podere zentroan eta konturatzen zira, be frantziak baduela kultural eh, politikal bat, politika kultural bat, eta bere nola ejana. Berba kolonismoa <laughs> mantentzeko frantzian zer, eta biziki zentralizatua da eta dena, eta eskalduna izan ez momentu batean, eh, autu bat egin behar da. Odan, eh, ejan eh, bezala helduten uh, eh, ikasturtean, irailetiko bai. iti eta ilexak emanen dituzu. Uh, idatziko dituzu, zuhork uh, antzerki pieza batzu, edo landuko dituzu lehenik zure ikasleekin, uh, jadanik ezagunak diren batzu? Ebe, dependitzen du, uh, dependitzen adinekin. Aurrekin, pentsu dut hartuko dutala deia idatzia den tekstu bat, Zenta aurrekin helburua izanen da, da antzerkia egitea eta aiak ikastea eta deskubritzea antzerkiaren oinarriak. Uh, espazioa, botza eta... Gero gazteekin hainukena egin da uh, gehiago formaren inguruan lan egin. Uh, nahi du uh, uh, esenografiaren inguruan eta dena. Eta hor, nahi nuke haien haietik abiatu uh, nahi bat dituzte gai batzu aipatu, piskat libertimen bezala. Sorkuntzarat pusatu azkenean? Bai, hori da. Berek gara eh, bai. ditzaten ideiak eta antzestu ditzaten. Eta nik eh, entzatuko niz, ebe tekstuak atxen aitea hori gai hori uh, gai hori eri lotua, do haiek bat dituzten ez testuak hartuko ditugu, eta hola gauza bat uh, lan gehiago kolektiboa nahi nuke eraman gazteekin. Eta gero helduekin hor, nahi nukena proposatu da uh, tekstuari lotua den uh, tailer bat. Egan nahi dut, uh, nik dutan formakuntzarekin, uh, beti hasten ginen tekstua, tekstu batekin irakurtzen eta dramaturgia egiten. Eta helburua da, uh, bist, da beti ikusgarri bat egitea, baina helduekin nahi nukena da ikasi dituzten tresnak transmititzean, eta gero haien aldetik uh, nahi badute uh, mhm eta uh, zergatik ez uh, deia badu, badituzten talde uh, uh badi, deia badituzten uh, talde batean direnak bai, eh? talde batean direnak etorri nik tresnak pasarazten ditut eta dramaturgiaz eh, nola espazioa nola, uh, nola kudeatzen alduzun badituzularik uh, amak ilan eta ala, tresna guziak eman eta gero zergatik ez haiek bakarrik egiteko haien aldean hmm eta eh, zergatik ez gazte batek eh, lagumatu bildu eta eta talde eh, talde bat sortu. Sustatu nahi duzuaz antzerk azkenean. Eh? Ez, ez, eta deia aski azkarra da, otxe maiten dut. beti azkartzen alda, me deia bada, ba, ikusten duzularik hor uh, uh, libertimenduak orain badira uh, urepele, garazi, amikuse, Makialu, luxo, lekorne, irrixarri, badira gazteak uh, nun antzerkia maidut, maite duten ba, bada hori. Uh, nik nahi nukena ekarri da, edo proposatu, da justu tresnak autonomizatzeko gazterik guzi hori. Ez da, momentu batean, uh, gaur egon egiten dituzten uh, pertsonak, momentu batean ez dira gehiago hori izanen, haiek deia egin dute, deia pasarazten dute haien jakintza eta dena, Eta nik, nahi, eta eh, nik ere bergauzan pixkat eh, lotzen naiz, baina ez eh, aiena, mailan, enfin, ez aiena. ez da, makin dira, fara, duela ez dakitzen bat urte egiten dutela hori, eta ba ute jakin bat, me uh, oso sakuna. Eta uh, nik ez dut deus ikasteko aieko hori, aieri, nik dut aiekin ikasiko. <laughs> Bai, gazteak aipatzen dituzu, baina elduak ere, eh, biztanena, bai, eh, eh, eh, libertimenduetan ez direna gehiago, edo bai, hori da. pasio hori dutenak. Bai, eh. hori da. Zenta badira, nik ezagutzen ditut uh, zonbait, eta da badakite zer den antzerkia, badakite nola eman, da justu, uh, ba, gauza batzu zehazteko, nahi behute urgunago jo, joan, haien uh, pratikan, ebe uh, aski etortzea, garazira, edo baigorira, uh, nerekilan egitea eta eta biztan dena idekia da deneri, eh?